muslimanski susreti. Muslimanski susreti. Bihać bužim 2010-2011. Vakuna i bada Allahi Hvana. Budite Allahovi robovi, braćo. Vakul rabbi zidni ilma i reci Allahu, ovećaj mi znanje. Ovećaj mi znanje. Domaćin, šejih Bilal Kosić. Istinski naslednici vjerovjesnika. Istinski naslednici vjerovjesnika. koje ne možete čuti sa novotarskih, nego samo sa sunetskih mimbera.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 Mi ćemo danas, inša tala cijenja braće i cijenje sestre, govoriti o firkatu nađe, skupini koja će uspjeti, inša lautala, do sudnjega dana. Odnosno skupini koja se bude držala ovih svojstava koji ćemo danas pomenuti, oni će uspjeti i oni će hoditi putem ispravnim, ispravnim putem do dženeta inšalahu teala. Ako se samo budu predržavali ovih nekoliko stvari koje ćemo spomenuti. Između ostalog moramo pre spomenuti, braćo, da je Muhammed sallallahu wa sallam naredio, odnosno govorio nam da će doći vrijeme kad će se njegov umet podijeliti. U više hadisa, više od deset hadisa postoji, jedni su vjerodostojni, drugi nisu. Međutim, oko dva hadisa se uopće u lema ne spori, o kojima govori poslanik sallallahu alaihi ve sallam kada kaže u hadisu, sada citiram hadis od Amra ibn Lasa, a bilješ ga imam Tirmizi, Albani, kaže u svom miškatu da je hadis sahib. Kaže poslanik sallallahu alaihi ve sallam između ostalog, tefteriku umeti, salafi, vasafine, šutete, kulluhum finnari ila millete vahilem. قالوا من هم يا رسول الله قال وما أنا عليه وأصحاب Poslanik sallallahu alaihi ve selleme prije nek počnemo govoriti o ovom je rekao da će se razići spomenuo tefteriku a ne tehterifu. Što razdvajamo ove dvije riječi? Da je tehterifu, onda je umet se razilazi u fiku. A tefteriku je razilaženje u akidi. Znači, ovaj će se umet podijeliti na 73 skupine i, no, i to ne u onim neobaveznim stvarima u Akidi, odnosno običnim stvarima u Akidi, već u temeljnim stvarima u Akidi. I to, kaže Ulema, se odnosi riješter teriku umeti, moće se umet podijeliti na 73 skupine. Pa mora da znate, znači, da ova riješ se odnosi lično na Akidu i njezne temelje. Ovaj će se umet podijeliti na 73 skupine u temelju akide, u temeljnim pravilima akide. Međutim, poslanik sallallahu alaihi wa selleme u drugom hadisu od Ebu Hureyre, koji se prenosi da je poslanik rekao da će to biti džemat i oko njega se ne razilazi puno ulema ili sahi ili nije sahi, da će to biti džemat koji će biti na pravom putu, kao što je u ovom hadisu rekao da je ono na čemu sam ja i moji ashabi. Međutim, braćo, taj džemat, ta skupina, firka to nađe, znači spašena grupa, ima svoje osobine i svoja svojstva, koja mora posjedova ko sebe da bi se nazvala ovom skupinom. Ne može svako sebi prepisati da je ehl sunet vel džemat. Ne mogu ni oni koji govore da je sve 73 skupine od umeta Muhammeda sallallahu alaihi wa sallame, da to uopće nisu muslimani koji se zovu muslimani, odnosno da milijarda i pol muslimana ne podpada pod te skupine, da se to odnosi na neke frakcije poput komunista, poput kršćana, poput židova. I takvi smo govorova čuli. Ne, ovdje kaže Tefteriku da će se razići njegov umet, odnosno njegovi sljedbenici koji su povjerovali Muhammeda s.a.v. u osnovnim stavom akide i na ovom je džumhur ulema. Na ovom je znači složna sva ulema, osim savremenih alima koji hoće da kaže da u muslimanskom umetu sve u redu i da nema nikakva razilaženja, ali umet ne ide naprijed. A vidimo na svim područjima islamskog umeta da se muslimani između sebe mrze, a mržnja između ostalog prvenstveno dolazi iz prsa, a ona se prvenstveno veže za akidu. I nije ni čudo kada na fakultetu profesor kaže ko mi kaže da Allah Đelešanu je na aršu i na sedam nebesa, a on je maturidijske atide i kaže on je kjafir. Znači on tvrdi da je onaj koji je ehli sunetskog usmjerenja, da je on kjafir. I znači odmah se odredilo ko je to na istini, a ko nije na istini. Znači i ne potpada pod ono kako su rekli da je to, da to se odnosi na umet Muhammeda sallallahu alaihi koji su prizvali Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam za poslanika. Međutim, S druge strane, braćo i sestre, Allah subhanahu wa ta'ala nam naređuje da se ne bi smili razjedinjavati. A kada govori o tome da se ne bi smili razjedinjavati, onda govori o dvije stvari. Prvu stvar govori da se ne smijemo razići u akidi, a drugu stvar da, da nam govori da se ne smijemo razići u brastu. Treću stvar nam govori da se ne smijemo razići u pogledu Kur'ana i Sunnata. Ti ajeti su vama poznati. Allah subhanahu wa ta'ala U suri Al Imran kaže nemojte biti wala takunu kellezina eh, tafarraku wa ihtalafu min ba'd ma Nemojte biti kao oni koji su se razišli nakon što su im jasni dokazi došli. I ovo je dokaz da će iz umeta Muhameda svoj koji su priznali poslanika da će se razići. Nakon što su jasni dokazi došli, čisti dokazi, nemojte biti kao oni koji su svoju vjeru podijelili i pocijepali se. Oni neće nikada uspjeti. Oni su od onih koji su hasirun, od koji su propali. I ovakvi ajeta ima koliko god hoćete. Allah Želešanu u ajetima kada god govori o jedinstvu, govori braćo i sestre o haramu, odnosno o grehu, da je se grih razić. Pa kaže, va tisimu biha billah i džemija, vola te farraku. Govori o Kur'anu, čvrsto se vi Allahova užeta držite Kur'ana, nemoj da bi se nikošto, nikako se ne smijete razići, vela te farraku. Teferreku, nemoj da biste različni, pazi, hadis koji govori na ovu temu, hadis koji je jako sličan kod Anu, jeste hadis o Nebu Horeire, radijela on, kada kada Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, inna Allah ta'ala, kaže da Allah želešanu jerda, alaikum thalafe, da Allah kod nas zadovoljna sa tri stvari. Kaže, jekrehum, alaikum thalafe, a kod vas je sa tri stvari nije zadovoljna. Jekrehum, alaikum thalafe. Nije sa tri stvari razlog. Sa stvarima koji je zadovoljan Allah subhanahu wa ta'ala kaže en tabu du, vola duši kubi šajan. Da Allaha Đelešanu samo obožavate i da ne pripisujete druga. Druga stvar, en ta desimu bihablillahi džemija, da se čvrsto Allahu uzeta držite. I treća stvar, vola te farreku. Allah je zadovoljan kad se njegov umet ne razilazi a mrzi jekrehu, lekum talafe, mrzi kod vas tri stvari, to jeste tile tal, čula kazala, kefetu sual, puno pitanja, ordate mal i da rasipate, ordate mal, da rasipate svoj metan. Rebahu muslim. Znači, Allah subhanahu wa ta'ala i Muhammed sallallahu alaihi wa sallam su osudili razilaženje, a pohvalili zajedništvo strogo zabranili da se muslimana zemlje. U suri Enfal Allah subhanahu wa ta'ala govori muslimanima da se ne prepiruju. Ovo ne mora biti akinesko razilaženje. Da muslimani ne smiju neprijateljstvo gariti jedni sprem drugi. Da se moraju voljeti, pa kaže kao premeritivu lije Ja ovih odlazina amri, oti Allah ala rasule, ti u rasul. Ovi jedni će pokrivati sa Allahom i poslaniku. I nemojte se, kaže, prepirati, da ne biste bez borbenog duha ostali. Allah subhanahu ta'ala kaže, a kao lijek drugi daje aspiru, in Allah ma sabirin, saburajte, Allah je na strani oni koji saburaju. Međutim, pored toga, umete se, kao što smo rekli, različno ugraće. Ali istina je jasna, a neistina je jasna. Ove stvari mora da znamo. Kod Allaha se zna, a i kod ljudi se zna ko je na istini, a ko je na batelu. Znači, oni koji budu slijedili ono što je govoreno o ovom, ovim stvarima je na istini, a oni koji ne budu slijedili, oni su na batilu. Prva stvar, braćo, jeste ta skupina se odlukuje po tome što odbija osebe revoltarije, a što se čvrsto drži Kur'ana i sunnata. Allah Želešanu voli ljude koji se drže čvrsto Kur'ana i sunnata. I to nam je naredio, kao što smo rekli, va tesimu, deha, bila i džemija, čvrsto se držte Allahova užeta i ne smije, nemojte se razredljavati. A isto tako zabranio je Allah subhanahu wa ta'ala da se uvode notarije u vjeru i naredio je da se to osuđuje. Pa kaže, jel me tebje dugo džuh, od tesva dugo džuh. I na dan kada neka lica budu crna, a neka lica budu blistava, kaže Ibn Abbas u Tersiru i Miketira, lica koja će biti crna su ehlu bida, ehlu firha. Oni koji budu slijedili novotariju i oni koji se budu razilazili. A oni koji su bijelih lica, to su kaže ehli sunnet od džemata. Oni koji budu slijedili Kur'an i sunnet. I znači jasno je, tada je poslanik sallallahu alaihi wa sallame kaže u jednom hadisu, kaže u više hadisa, mi govorimo samo o jednom hadisu koji sam ja spomenula na početku hudbe, kaže Allah subhanahu wa ta'ala hajlu kelam kelamullah hajli hedi hedi Muhammed sallallahu alaihi wa sallam najbolji govor je govor Allaha Đelešanu najbolja uputa je sunnet Muhammed sallallahu alaihi wa sallam ništa posle ovoga ne spomenuo da je najbolji pa kaže a najgore stvari su šarul umur to jeste uvedene stvari bida kaže a svaka bida kulu bida ti dalale kaže imam Režak al-Hambali Ova riječ kullu bidati dalale je sveobhatnog onaj značenja. Znači, nema ni jedne bide da ne vodi u zabludu. Samo ima manji zabluda i veći zabluda. Da li je hadis od Irbada ibn Sari, hadis bideži je Dawud, kaže poslanik sa svama sahabima, kaže, meni ja išu minkum badi, ko bude od vas živio, poživio posle mene, fe se jerah tilafen getiren, vi ćete vidjeti mnoga razilaženja među njima, odnosno među muslimanima sada, pa kaže Aleikum bi sunnati sunnati hulefa i raši vinama i dihina min badi. Držite se mog sunneta i suneta mojih ispravnih halifa koji dolaze posle mene. Ovo je dokaz, braće, da čovjek treba da se klone notarije gdje kaže a klonte se notarije, a svaka notarija je zabuda. Ali da se držite suneta kao što se držite kutnjacima. Znači kutnjaci su zna, onaj, označavaju najčvršće vezane, najčvršće državne. Držite se čvrsto Kur'ana i sunneta, i sunneta prakse Muhammeda Salom, i sunneta Hulefaj Rašidina, njihove prakse, kao kutnjacima. Pazi, ovo nam označaje da će biti teško vrijeme ako se neko čvrsto ne privati, da će zavutati braće. Dar je hadis od Ajše, a bileži ga Buharija muslim, a bileži ga isto u Arba i Nevevi, imam Nevevi, gdje kaže Ajša radijallahu anha, da je Boži poslanik sa svom rekao men ahtefe fi emna haza male se minu fahuare ko uvede u našu ovu vjeru nešto što nije od nje ono mu se odbacuje ono mu se ne prima čak će na sudnjem danu biti pitan za to dalje braćo kada je u pitanju čuvanje od novotara i na prelaženje blizu novotara o tom su ispunjene knjige učenjata el sunata al džemata o tome kada bi brojali mogli bi dan i nož da brojimo međutim mi ćemo samo kratko spomenuti gdje kaže Sufjan Esedri i Sufjan Ibn Ujene, sličan govor govori, kaže, kaže ko bude sjedio sa Novotarom, njegovo srce će osrnuti. Dalje ima Malik, Rahmetullah Rehmet, vidite šta su prijašnji učenjaci smatrali Novotariju. Dolazi mu čovjek u Medinu i kaže šta bi li šeji da ja obučen i hrame iz Medine izgrada, da je ne oblačim sam i kata Zululejhe. Pa ste braći, ulema je sva složna da je, ako je obuče i hrame iz Medine, da je hađi ispravan. Ali je sunet obući i hrame sa Azuhu Lehi. Pa kaže on, što ti smeta da tako to da obučeš? Pa oto da je bolje. Pa kaže on, ne mogu ja šeđi odavde, ajde da te obučem odavde. Pa mu on citira ajeti sure Nur. Neka se pripaze oni koji suprotno postupaju na ređenju njegovu. Da i entusivu tu sibu fitnetu, da i kakav musibet fitne ne pogodi. Pasta vraću, ovdje ovaj ajet nam puno govori, kad musibet fitne pogada, što je nas pogodio musibet fitne, odgovor nama. Zato što se nismo pripazili da li postupamo po naređenju Muhammeda sallallahu alaihi sallam. Da li radimo po sunnetu? Kaže, evo ev tu si, evo ju Ke ili da vas kare musibet, a da bu ne li ne stađe žestoke patnje, odnosno odlazak u džehennet. Molim Allaha Đelešanu da nas sačuva. Na drugoj strani Allah Đelešan nam govori mnogo ajeta, braća, gdje kaže Inna Allahe yuhibbul lezine yuqatiluna fi sabili safen kenom burnan susah. Kaže Allah voli oni koji se bori na njegovom putu u redovima kao bedeni čvrsti. Allah Đelešan nam naređuje da budemo zajedni. Poslanik sa Allahu alaihi wa sallam kaže alaikum bi džemaat. Na vama je da se držite džemaata I ne jekulu zibu mengarani kasije, vuk jede ovcu koja se osami. Allahu poslanik sa Allahu alihi wasalam nam naređuje da to bude imanska veza. Kada se vježemo za džema i za braću, ona mora da se vježemo iskreno i da to bude imanska veza, a ne neka adrenalička veza. Druga stvar, braće, jeste i odlika ihl sunata vel džemata jeste njihova borba za ovu vjeru. Kakav bi to bila vjera kada ona ne bi imala svojih boraca? Kafiri se bore za svoje ideje. Munafici se bore za svoje ideje. ideje. Šta bi onda muslimani trebali da radi? Trebali bi da nježno, odnosno da baštine i svo, svoju tradiciju, odnosno Kur'an i Sunet. I trebali bi da to čuvaju krvlju svoju. Pa se vraćao, kada je bila bitka na Uhudu, raspoznavanje između vjernika i nevjernika je bilo borba je moja krv, borba je moj život. Borba je moja krv, Borba je moj život. Borba je moj islam. Muslimani su se uvijek borili za ovu vjeru. Allah Đelešanu je naredio da se borimo za ovu vjeru. I ne smijemo ništa, ničemu drugom predavati važnost kao borbi za njegovu vjeru. Allah subhanahu wa ta'ala kaže u suri Teube. Kul in kjane aba'ukum, ve ebna'ukum, ve ihvanukum, ve zvađukum, ašiletukum, ve uvalukum. Kaže Allah je Đelešanu za osam stvari u ovom ajetu. Ako vam budu oce vaše, sinovi vaše, braća vaša, žene vaše i metak vaš, trvačka roba za koju stranite neće prođe imati, kuće vaše stanove u kojima se omesakiru terdemneha, u kojima se lijepo osjećate, Ehamu illallahi wa rasuli wa jihadi fi sabili bilihi draži od Allah i borbi na Allahom putu fatarabasu sačekajte vi dok Allah želešanu svoju odluku ne donese ali nemojte se nadati uputi i poboljšanju, sve dok se ne vratite svojoj vjeri, kako kaže u hadisu od Abdullah i Nomara. Pa kaže, hata rakasu, hata jeti Allah bi emen, wallahu la jehdil, kao me faski. Sačkajte dok Allah svoju odluku ne donese, Allah neće uputiti na pravi put fasike. U jednom hadisu koje bilježi imam Davud, kaže, došli su poslaniku sa osvrma ashabi, ashabi, i kažu, Boži poslaniće, ljudi su nas premili konja i kažu, nema više žihada. Kaže, poslanik je tako žestoko skočio. I kaže, la la la, ne tako mi Allaha Đelešanu. Ne tako mi Allaha Đelešanu. Džihad ostaje u perdi, odnosno u grini konja i u njihovoj puški će biti bereke za muslimane sve do sumnjeg dana. I u drugi hadis od Abdullah ibn Abbasa, hadise sahi, bilježi ga Buhara je muslim, kaže, el, džim, el džihadu madi ila jome qiyana džihad ostaje do sudnjeg dana. Muslimani nisu mogli zamisliti, odnosno prve generacije, nisu mogle zamisliti da će muslimani ostaviti borbu, a još gore ne bi mogli zamisliti da vidi muslimane danas kako osuđuju oni koji se bore na Allahu, će rečano u putu. I kaže u hadisu ovom kojeg sam spomenuo od Allaha i Omera, kaže kada vi budete se bavili trgovinom i budete radili sa kamatom, i budete se držali za kravlje repove. Zadovoljni sad u njalukom normalno. Allah će Đelešanu na vas pustiti poniženje. Neće ga vratiti sve dok se vi ne vratite svoje vjeru. Džihad, braćo, je propisan da bi se ova vjera uzdigla. Džihad je propisan da bi čuo čas muslimanke i muslimana. Ima li danas veće obaveze od džihada u muslimanskom svijetu? Jer vidite da se muslimanke siluju na svakom mjestu. Oduzimali se muslimanski meci na svakom mjestu. Ubijali se muslimani na svakom mjestu. Muslimanska krv je jeftinja od vode i krompira. Jer ideo naložavaju, ponižavaju muslimane na svakom mjestu. A poznato je fiks po džihadskom pravilu. Kada je jedan musliman ili muslimanka zarobljen, ili jedan pedal zemlje muslimanski oduzi, muslimanima čitavog svijeta je dužnost da ustanu ako ne mogu ni oko njih i da brane časti, metak i krv muslimana. A poznato vam je kako je Muatesim digao vojsku u Antakiju kada je muslimanka bila zatvora, neobešašćena, samo pritvorena, pa mu poslala pismo. Poslao je pismo vladaru bizantijskom i kaže Ja Kelbirun, o Kjeru, ja Kelbun, kada ako ne vratiš tu muslimanku, obe, neobešašćenu već, netaknutu bolje rečeno, sa, uprati sa ženama, u muslimansku državu pod vlašu muslimana, ja ću ti doći sa vojskom i srušit ću ti carstvo. On je se smijao sa satarašnjim vladarom. Allah, te se motišu joj svoji altaki. Onako je bilo kako je rekao. Nije se to rešavalo diplomatskim putem. Dvije godine, pet godina da puste čovjeka iz zatvora muslimana. Šest godina da se jedan zatvor za muslimane koji je napravljen zatvori. Ne, odmah u jednom govoru, jednom pismu ima samo jedna naredba, a druga znači prijetnja. Hoćeš pustiti ili nećeš pustiti? Valah, dok se muslimani tako održali. Čas muslimana je bila na visokom lopu. Njihova riječ je od istoka do zapada se poštovala. Međutim, braćo, Pošto vidite, danas su vrlo male skupine koje se bore za ovu stvar. A baš onako kako je poslanik sa sam rekao u hadisima, la te zalu tajte tu mi nadumete, hajme tu, ale hat. Neće proći nikada vrijeme, neće biti ni jedno vrijeme, a da neće se jedna skupina iz mog umeta boriti za ovu vjeru. Za, u dugoj predaj kaže, zahir i naravhan. Biće vanjskim izgledom na istinu. La je durruhom neće im naškodni men halefenu, oni koji ih ostali, koji odu od njega, neće da idu tim putem. Koliko je danas ljudi ostalo tu? Neće da drži se istinu, da se boji za istinu bez žihada, a da ne govore uzije pušku i boli se za nju krvlju. I zato je spože, poniženje, braćo. Džihad je propisan za ove stvari. Da ukaže neprijatelju da i muslimani imaju svoju snagu. Ali snagu, kako kaže Haled ibn Velid, dolazim ti s vojskom koja više voli smrt nego vi vino i žene. Jala Đelešanu traži ovakve borce. Traži želji mu'mina ovakve borce. Felukatil fi sabilillahi lezine jesunil hajate dunja bilah. A neka se sam na Allahom putu bore oni koji su spremni dati ovaj dunjavnik za ahiret. Vemen je ukatil fi sabilillahi fe yuktala vijakne. Ako se vi budete borili na Allahom putu, pa budete ubijeni ili budete vraćeni kući. Allah Đelešanu će vas obilno nagraditi. Allah Đelešanu će vas obilno nagraditi. I zato mu'min nema šta da izgubi. Četvrta stvar, braćo. Jeste da muslimani moraju voljeti u ime Allaha i mrziti u ime Allaha. Ovo je jako bitna stvar. Mora musliman znat koga će voljeti, a koga će mrziti. Kada bi tako bilo, ne bi se muslimani okretali prema zapadu. I išli nekakvim evropskim integracijama. Već se okretali prema istoku i traže svoju braću mumir na istotu da im pomognu ako treba ekonomiji, ako treba u vjeri, ako treba u školstvu, ako treba u medicini. Sve to ima kod nas. Mi smo najbogatiji umet. Samo nam treba muđahida, braće. Samo nam treba oni koji su spremni proliti krv i uznoji se za ovu vjeru i otpatiti za ovu vjeru. Allah Đelešanu i nije će ostaviti bez nagrade za te stvari. Pa zato kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam Kaže, men ehabba lillahi, ve abgada lillahi, ve mena lillahi. Kaže, ata lillahi, kakar istekmel iman. Ko bude volio u ime Allaha, mrzio u ime Allaha, dao u ime Allaha, a ne do u ime Allaha, kakar istekmel iman, on je upotpunio svoj iman. Rebahu Bukhari wa Muslim. Hadisa ne, rebahu ane Ebi Hureyre radijallahu anhu. Znači, braću, ovaj hadis je sahih ko bude volio ima Allaha, mrzio ima Allaha, koga volje tu ima Allaha? Ko se tu volio ima Allaha? Znači samo se mu'min volio ima Allaha, idemo mu'minu na ihve, mu'mini su braća, vijenici se volio ima Allaha. A Allah, Allah je Đelešanu je opisao umet Muhammeda sallam, Muhammedu Rasulullah, veledi ne maho je šitao le kufar roha mao bejnemu. Muhammed je samo Allahov poslanik, a oni koji ga slijedi, strogi su prema nevijenicima, a samilosti među sobom. Vidite danas muslimane koji su spremni na svakom dijelu zemlje da hapse najodlikovanije insane, najbolje insane ovog umeta. Zovu se muslimanima. A spremni su ih hapsiti, zatvorati, ubijati, progoniti. Ali samo muslimane. Muslimani imaju 50 država, 50 vojski, 50 policija, kako kaže Abdu Melik. Ali oni ne smiju pucati u nevjernika. Samo smiju pucati muslimana. I dozvoljeno im je. Kaže mi jedan od njih, kaže nama je rečeno kad hapsimo vehabije, da puno ne zatežimo kotor. Ako se budu samo suprotno da pucam. Ti taki isti kada je bio rat, krili su se iza naših leđa, ja je vidio svojim očima braći. Ti taki isti kada je trebalo se boriti protiv Karadžića i Radka Mladića, krili su se iza naših leđa, krili se po podrumima, krili su se svugdje, izuzve mali broj ljudi koji su bili hrabri, a oni su uvijek bili odvažni, osvajali su linije. A većina je se krila i tražila samo puta kako bi inostranstvo u dijasporu pobjegla. Međutim, neki se od njih danas vraćaju sa diplomama, postaju policajci, postaju sudije, postaju poslanici pod navodnim znacima u parlamentu i donose zakone protiv onih koji su se borili za ovu zemlju, odnosno prije toga borili se za Allahu Đelešanom. I u isti koš, braćo, tak isti, jer ima je svejedno, a Ustaša, a Četnik, a Musliman, u isti koš, platni koš trpa invalida Ustašu, invalida četnika i invalida muslimana koji se borio za ovu državu, a ona dvojica su rušila ovu državu. To je najveća sramota koja se mogla desiti posle ovoga genocida koji je bio od 92. do 95. Da o isti ko i čovjek koji je branio državu i onoga koji je napadao državu. I zato molim Allaha Đelešanu da nas pomogne i uputi na pravi put. Ja moram u skratu, u suširokitim, svaka ova tema zahtjeva, braćo, jedan, jedno predavanje. أقول قولي هذا واستغفر لكم إن الله غفور رحيم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله إما بعد I zadnja stvar koju ćemo spomenuti, peta stvar, braćo i sestre, jeste od firkatu nađije spašene grupe jeste i to što oni jedemo rune bil narufi o jedhem na'nu murkir. Što oni naređuju dobro, a zabranjuju zlo. smiješno je govoriti da će biti red na zemlji ako ove, ove dvije stvari ne budu bili. Allah Đelešan nam naređuje da mora biti skupina koja će popravati umet. Drugi neće, drugi se zaposlili, uhljepili, nazvalo što i mi počnemo takvi biti, i njiha na interesu je kako se kreće, kud se kreću muslimani, koga muslimani voli, u što vjeruju, koga slijede, ali onoga koja je ljubovona prema ovo vjeri, mora da to brineti. Jer Allah je lešanu naredio وَلْتَكُ مِكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَلَكِنْ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Veže pobjedu za ove dvije stvari. I neka među vama bude oni koji će pozivati hajr, zabranjivati da se čini loša djela, a naređivati da se čini dobra djela. Eto, taki će uspjeti. Poslanik sam sam kaže u hadisu od Sejda al-Hudrija, a hadis bidaži ima muslim, kaže men rea minkum munkeren bi ljugajru bi jedihi fa ljugajru bi jedihi ko vidi loše djelo, ko vidi, nema određenog čovjeka, nema to ova institucija, ona institucija, ko vidi bilo gdje na ulici, u fabrici, ili bilo gdje na fakultetu, u, u bolnici, ko vidi loše djelo, men rea, koga vidi, neka ga uklone ako može rukom, fe ilem jeste teja, ako ne može rukom, boji se za svoj život, ili nešto drugo, onda febili sanih, neka priča o njemu, neka ljudi znaju da je grije, neka ne mogu doći na sud i da kanat, nije nam taj, taj rekao to. Fe ili je statija, ako ne budu htjeli i to, ako odnosno ne, mogu, ne budete mogli ni to, ne mogu mogli i to, onda febi kabir razalike adafu liman. Onda to srcem prezete, ali ne znate da je to najslabiji vid imana. Ovdje ne znači da je on najslabiji mu'min. Ne znači da je to najslabiji vid djelovanja za Allahovu Đelešanu vjeru. Jer ima čovjek neka koji kao komunizmu ne mogu ni jezikom da to riješi, ali je svojim srcem to omrzio i ne znači da on neće biti nagrađen za to i da je njegov slab iman, već znači da mora znači znati da je ovo najslabiji vid za Allahovu vjeru, da samo u sebi mrzi zlo. A onaj koji u sebi ne mrzi zlo, kako je u Hadisu u borbi protiv vođa, kaže, a onaj ko se bude, kaže, borio rukom, on je mu'min. U hadisu rumu salame, hadise sad i bilježija Buhara i muskrat, ko bude se borio jezikom, on je mu'min. Ko bude, kaže, prezirao samo srcem, i on je mu'min. A ko ne bude to imao još do sebe, a pa on ima nikakva hajnost. Ko zlo ne smatra i zli i ne osjeća to, kad se čini zinjalog na ulici, braće, oborio rečeno i sestre, kada se čini preljubav, kada se činije grijesi, mu'min mora biti ljubomoran, jer je njegov gospoda ljubomoran. On mora biti ljubomoran. Ako nije ljubomoran, nije, pi, nije sa njim nešto u sa njegovim imanom. On mora da reaguje. Ako ne reaguje, njegov impuls je slab. On je umiren. Smrt mu je blizu. Govorimo o djerskoj smrti. Zato, braćo i sestre, mnogo je ajeta koji govore o tom. A mu'mini i mu'minke se moraju pomagati. Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallame je o tome puno govorio i rekao čak u hadisu od Ebu Bekra vi morate ako vi zulumčara ne uzmijete za ruku i ne odratite od greha kaže posle ćete dobiti najbolji od vas će dobiti ali nova neće biti uslušana e sad ja govorim onima koji smatraju da ne trebamo izlaziti u javnu davu i ne trebamo se boriti protiv greha Što se dove ne uslušavaju? Koliko ljudi dovi? Zato što mi šutimo na grijed. Pa Allah Đelešanu je kaznio stanovnike onaj Eke. Za kako je star, kaznio? Bilo su tri grupe. Jedna je pretvorila u svinje, druge u marmune, a treći je spasio. Ko je spasio? Spasio je samo oni koji su odraćali od onih koji su lovili subatom. A oni koji nisu, koji su šutili, rekli mi nećemo ništa govoriti, i oni koji nije, onaj su radili to, Allah Đelešanove kazne. Znači, ne ima šutnje na zlo. Ako šutiš na zlo, ako ne budeš odlačio da, onda vraću, znači, brzo će Islam se utrniti na terenu, na prozor, onda neće do vas se uslušava. Zašto? Zato što kod tebe se zlo radi, ti ne učeš niči, hoće da te Allah Đelešanu kirametom dade pobjed i pomoć. To ne može nikad. To se ne može desiti nikad. Ovo mora raditi muško i žensko. Allah Đelešanu kaj u suri Teube. وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَعْدُ مَوْرِيَا وَبَعْدُ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنْ مُنْكَرِ Kaže, i vijenici i vijenice su prijatelji jedni drugima. Šta je njihova osobina? Prije namaza i zekijata vraće. Kaže, oni su oni koji naređuju da se činje dobra djela, a loša zabranjuju. I mumini mumika. I vraćo, mogli ste da vidite, ona nije čudo što je umu suveni, u tri bitke išla sa poslanikom sa svom. Pa u bitci na Huneinu kaže njezin čovjek Talha, Boži poslanice, vidiš li ti umu suri? Kaže, vidi, pa šta će ona nož u rukama? Kaže poslanik, umu suri, što nosiš taj nož? Kaže, Boži poslanice, ja ovaj nož nosim ako me kakav mušik napane da mu stomak rasporim, da mu treba izvaditi. Zato, braće, tu su bile žene, žene koje su naređivale dobro onda odnosno na svojom rukom, sa i one koji su govorile svojim jezikom. Ajša radi Allahu Anha, majka vjernika, nije dala ni jednog suneta da se, da se ispili u Medini. Kada bi neki ashab govorio iza zastrok, Abdullah ibn Omer, jedne prilike što je govorio, a nije zapamtio hadisa, odnosno nije znao hadisa od poslanik sa mnom, kaže, čudim se ja sinu Hatavomu, odnosno Omerovu, Allah i Nur. Pa on je bio non stop sa poslanikom, sam znam, ne zna taj propis. Nije to tako, to je ovako. Znači, žena je dužna da reaguje. Kao što je žena Esma Pituli, ona Neis, reagovala kad je Omer Adel ustoj rekao, čekajte ništo, uzmate puno mera. Pa kada je, Allah i Emir, meni vi ti, to ne moraš nam odrediti, to nam Allah će neš nam odrediti. Znači, žena mora da naređuje dobro i da odraća zla. Možete zamisliti, braćo, tetku, Safiju, tetku poslanika sa kada su sa shabe borili proti 20.000 mušnika, saveznika, ušao je jedan židov u Medinu da vidi da li ima vojnika u Medinu. I počeo da ispituje da napadnu grad. Jedno od plemena židovskih koji je bilo troje plemena židovskih bilo Medinu. Pa kaže ona Hasan u pjesniku, kaže, idi ga ubi jednog, da židu, došli vidi ga ubi. Kaže, ne smijem ja bio strašni čovjek. Kaže, ne smijem ja. Pa kaže, dobro, uzela je neku motku i iz krovara udarila po glavi. On je pao. Kaže, pa te sad ide uzmi, sad ga odjeću, ne mogu ja onaj, skidati muško. Kaže, ne smijem ja. Ja ne smijem. Pa kaže, Sofija je otišla odatle. Ali hoće da vam ovo kažem, sestri i braći. Sofija je ovom, na bosanski, sohom ubila židova koji je bio u Medini. Danas našem muslimanu kad dadneš pušku, kad nemoj tu mene blizu. Šta je tu? Nemoj da tu mene. Ti ćeš tu održati ko sebe. Sohom žena, sohom ubila kjafera. Muško. Žene koje su u doba poslanika, jedna od žena, braćo, umu amare, je sve izbita kao učestvovala sa poslanikom sa svojom. Pa kada je poslanik sa svojom bitci na uhodu, nisam se nigdje okrenuo da nisam vidio umu amaru koja je naštitila. Pasti. Ova ista esma o kojoj sam pričao. Poslanik jedne prilike ležao na krilu. Ona, ja mislim, je bila majka po mlijeku, ako se ne varam tako nešto. Bila je rodbina. Pa kaže, zaspoj, uspoj nasmiju se. Kaže, šta se smiješ? Kada je prikazana mi je vojska koja će osvajati daleke krajeve, Siciliju, pa kaže ona, ona moli Boži poslaniče, a ja budem od njih. Kaže, zaspoj opet probudio je se i kaže opet ta isto. Kaže, Bože i poslaniće, moli da ja budem od njih. Kaže, ti si jedna od njih. Međutim, kada je krenula pohod preko mora i se išlo sa lađama na Siciliju, ta ista žena je krenula u džihad. Bori se na lahom zašaku. I umrla je, paste, i umrla je na tom putu. Jer je bila jako stara. Ali paste, vraćo, kao i njezin čovjek, tala <coughs> Ibn Ubidullah, četiri sina iza njega, treba poslaviti onaj da ide se na Siciju, kaže sidovima džehizumi, opremite me. Kaže, Boži poslaniće, onaj baba, kaže, ente, ente katel te ma Resulala sam, ma Ebu Bekr, ma Omer, ma Osman, kaže, utrikna, ostavi se na vas, sasvim se mi boriti. Kale, vallahi la džahizuni. Sam niste kale čuli, ajde Allah Đelešanu kaže, infiru hifafe, vrthikale, vrđajbi, vrthikale, vrthikale. Krećite u boj bili slabi ili, ili, ili snažni. Odnosno bili naoružani, ne naoružani, bili stari ili mladi, on ima tersi, ajta govori. Kale, vallahi ne, upremite me. Krenuo je u tu istu borbu. Umro je na, na, na brodu. Sedam dana nisu našli mu gdje će Zato sedam dana uopće mu se tijelo nije čulo. Ali ovdje je pojenta, braće i sestre, što su oni svoj život davali za Allahovjel. A mi nećemo dati ni markije za Allahovjel. A hoćemo uspjeti. Hoćemo veza uspjeti za svoj život. I da u životu uspijemo. I sestre hoće da uspiju u životu, neki ne znaju čitati Kur'an. Neki ne znaju nijednog hadisa. Tako isto, braće, hoće uspjeti uspje u životu. A još nisu skoro ništa dali za ovu vjeru. A vidite samo ashaabe koliko se žrtvovali za ovu Samo 10% ashaaba umrlo u Medini. Svi su oni umrli van Medine ili su umrli u džihadu, preselili, ili su preselili na, u na dobro i odrećanost. Sve jedan sam, pa čak i do Istanbula al Ansari kaže kada je, kada je, bila, kada je počela borba, kaže jako pogledajmo ovoj borbi kao starac. Ukopajte mu najzadnji gdje od gdje je došla muslimanska vojska. Kaže, zašto to govoriš še? Kaže, da sam svjedok ljudima dok je došla muslimanska noga. Da sam svjedok muslimanima dok je došla muslimanska noga. Vidite, danas se oskrinjale muslimani u njihovim državama, a ne u dalekim zemljama. Zbog čega, braće i sestre, nakratko? Zato što mi nismo svjesni mnogo stvari, između ostalog nismo svjesni ove istine koju non stop jedni se bidaju da li bi je prihvatili, da li bi je prihvatili. Drugi koji su prihvatili, lijeni su, spori su. Treći koji neće nikako da prihvate. Četvrti koji osuđuju tu istinu. Peti koji bi više volili sa keaferima napast nas nego da keafere napadne. I to, to ste podjele između muslimana Allah salam. A molim da Čelešanu da nas pomogne i uputi napravi put da budemo od onih koji su spomenuti u ovim skupinama vraća. I da se ti sestre, da se borimo za ovu vjeru, da pomognemo ovu vjeru. Jer pomaganje ove vjere je pomaganje našeg života. Jer kaže Allah Đelešanu, Ja i juhalatina amanu stađibu lillahi voli rasuli. O vjerico, razovte sa Allahom i poslaniku. Zašto? Kaže da bi se svoj život sačuvali. Ja i juhalatina amanu stađibu lillahi voli rasuli. I da tako lima juhiku. Valabu enna Allahe ja hulu bejne meri ve kalbi. Vannahu lehi tu šerunu. Kaže, dobro znajte, da Allah se miješa među čovjeka i njegova srca. Allah zna šta je u vašim prsima. Šta hoćete? Allah će lešano inna Allahe alimu bitati sudur. Zna najbolje naše nijete i zna najbolje naše mogućnosti i zna najbolje naše stanje, ali morate jedno na kraju znati Ovo je hudbi. Da onaj koji ima silu iza sebe, koja se zove Allah Đelešanu, da ne može biti pobjeđen samo ako je mu'min. To mora da znate. Kakva god se sila ispred, ispred nas postavila, da li u Davidu, da li u Čihadu, da li u Pisnicu, da li, ne može niko pobijediti Allah Đelešanu. Zašto? Zato što Allah Đelešanu kaže da je on, ja i Hrnasu, entumul fukara ila Allah, vallahu el gaminu hamid. Ovo jednici, vi ste svi fukare, ovo ljudi, vi ste svi fukare, sve i njena ste ih sinomašni. Allah je bogati, hvala i dosta. Allah Đelešanu kaže, men je surullah, jem surullah. I narkovi je li? Po jadu razi namin te sunuha je sulku mu su, suri Muhammed kaže. O vinci, pomožete Allah u vjeru, pa će vas pomoć. A koga Allah Đelešanu pomogio ne može biti gubitnik. Allah Đelešanu kaže u jagli dene enava rusuri in Allahe kavirani. Ja i moji poslanici ćemo sto posto pobjeri. U tu nema ni malo sumri. I vallaha je dok se mu'meni držali vjere i poveživali se. Dok se držala Allahova užeta, i pobeživali su. Kada je nastalo razilaženje među muslimanima, ovo što, o čemu smo govorili u prvom dijelu hudbe, onda su muslimane oslabili. Onda su bile upitni njihovi gradovi, a ne šafisti gradovi. Onda su njihove države bile nestabilne vraće. Kada Allah, čovjek ima Allaha Čelešanu za sobom, onda ne treba se ništa sekirati. I za njega je snaga koja je sve stvorila, koji svime upravlja, koja juhi remi, u smrći je življe, koja oduzima dušu kome hoće, a rađa se ko, ko, onaj, koga on hoće. Znači, nema ništa, ne može mimo njegove kontrole izmaći. Nema se čega musliman bojati, samo ako je musliman. A molim Allah, da šal nas pomogne uput i napravi put, da pomogne muđahide, na svakom mjestu da pomogne muslimane, da nas ujedini, da naša srca spoji između. يا أمي عن دربي لا لن تثنيني أماه طريقي قد وضحى والقلب يسير به فرحا Bihać Božan في هذا كنا عباد الله إخوانا budite Allahovi robovi, braćo. فدعيني أما ودعيني لتبكي دموعك يا أمي عن دربي لا لن تثنيني